Suratu Zilzala imeteremka Madina. Aya za sura hii zote hazipindukii hali za kiyama. Mtikisiko ardhi na kutoka hazina na maiti waliozikwa chini na kustaajabu kwa binadamu na kuuliza kwake kwa yale yaliyomkumba kwa ghafla na kutoka watu makaburini mwao kwa mtafaruku wende kupokea malipo yao. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Itakapotetemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Na itakapotoa ardhi mizigo yake. Wa qala al الْإِنسَانُ مَا لَهَا نَمْتُ وَكَسَمَا إِنَا نِينِ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا سِكُ هِيُو إِتَحَدِثِيَا خَبَرِ زَاكِ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا وَسَبَابُ ملواكم ليزي أَمَيْفُنُ لِيَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ Siku hiyo watu watatoka kwa mfarakano wakaonyeshwe vitendo vyao. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, basi anaitenda chembe ya wema atauona. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na anaitenda chembe ya uovu atauona.